Indiki dokuzynjy din bozýan zatda näme diýýär? Men i'tekada enne ba'dan nasi ýesa'uhu al-huruju an şeri'ati Muhammedin sallallahu aleýhi we selleme kema wesi'al Hidra al-huruju an şeri'ati Musa aleýhisselam fakat kefara. Kimde kim diýýär, şeýle bir ynanç göterse diýýär, öz hakynda ýa başga bir adamynyň hakynda Hydyryň näme Musaň dininde bolmaýşy ýalak, şuly ummatda-da islendik bir adam näme Islese pygamberiň dinine girip hä girmän bilýä. Islese pygamberiň dinindenem hä käbir zady tutmaýyn diýse tutman bilýä diýse şo käfir bolýa diýä düşündiňmi. Kimde kim hä pikir etse diýä. Ýa bir ynanç göterse diýä kalbynda. Şo pikir özi barada etsin. Ýa bir sopy sopy pir barada etsin. Ýa bir jemagat barada. Ýa bir islendik bir adam barada şeýle pikir etse diýä. Hydyryň Musaň dininde bolmaýşy ýaly, şul adamam, Muhammet pygamberiň dinine girmeklikde erkli diýse, islese girýär, islese giremän. Islegi bilen girensoňam, islän zadyny etýär, islemediginem edip bilenak. Islemediginemnem etmän bilýär. Şoňa özi doly erkli, hak-hukukly diýsek käfir bolýar diýýär. Näme üçin? Wa zalika anna an-nabiyya kana yursalu ila gawmihi khassa. Ýani Hydyr bilen Musaň kyssasy bize delil bolanok diýýär. Näme üçin? Biziň öňki döwrüň pygamberleri diňe öz milletlerine ugradylýardy. Düşündiňmi? Emma Hydyr Musaň milletinden däldi. Hydyr be Musa beni Israila ugradyldy. Hydyr beni Israilden däldi. Birinji bilen. Ikinji gezem Hydyram Musa ýalak pygamberdi, olam, pygamber pygambere eýermeli däl. Her pygambere kowum eýermeli, olaram dawat etmeli. Hydyram Musa ýalak näme, ýeriň ýüzünde dine dawat edip ýören adamdy. Taýyp. Üçünji bilenem Hydyryň eden zadam wahyý bilendi, Allaň buýrugy bilendi, öz, näme, howasyndan etmedi. Şonuň üçin Hydyr bilen Musaň kyssasyny şul ummatyň adamlary näme, delil tutup bilmeýär, näme üçin? Zalika, sebäbi diýe, ennen nebiyye, öňki pygamberler kana yursalu ila kawmihi hassa, diňe öz kowumlaryny uradylardy. Şonuň üçin fela yejibu ala kulli nasi mutabaatu. Şonuň üçin o döwrüň pygamberleriň zamanasyndaky adamlar şo pygamberiň tiresinden, milletinden bolmasa, olara olaň näme, yzyna eýermeklik wajip däldi diýe. Emma biziň pygamberimiz olar ýalak däldi. Fe innehu ursile ilen nasi kaffeten. Emma biziň pygamberimiz ynsu jins diňe adama-da däl, adamlaň-a hemmesine. Reňkine, milletine, gatlagyna garamazdan. Düşündiňmi? Ak bol, gara bol, uýmaly. Ors bol, türkmen bol, ýewreý bol, şu pygambere uýmaly. Baý bol, şa bol, geda bol, uýmaly. Pygambere näme? Hemme kişi uýmaly şu döwürde. Şoň üçin hem Fela yahillu li ahadin li ahadin muhalafatuhu. Şoň üçin şu näme şu döwürde hiç bir millet, hiç bir reňk, ha? We hiç bir gatlakdaky adam näme? Men pygambere istemesem girmän bilýän diýip bilenak. Hökmany suratda girmeli. Oňa pygamberiň garşysyna çykmaklyk näme dürs bolmaýar. Bula adamlaň topary, hatda jynlara çenli näme, musulman bolmaklyk buýrulan. Hatda pygamberimiz jynlara çenli pygamber edip ugradylan. Ynsu, jyns bary näme, şu Muhammet sallallahu aleýhi we selleme iman etmeli, eýermeli. Şoň üçin näme diýýär? Welel huruju an şeriaty. Şoň üçin hiç bir jynsa, jyndan bolsun, ynsdan bolsun, pygamberimiziň şerigatyndan çykmaklyga ursgat berilenok. A'raf surasynyň ýüz elli sekizinji aýatynda Allatagala näme diýýär? Kul ýa eýýuhannas, kul pygambere aýt diýýär. Jar et, eý adamlar diýde diýýär. Kul ýa eýýuhannas, eý pygamber jar et, eý adamlar diýip gygyr. Soňam şuny jar et diýýär. Nämäni jar etmeli? Inni rasulullah ileýkum jemi'a. Men siziň jemi'an hemmäňiz üçin ugradylan Allah tarapyndan näme? Rasul, baryňyz maňa iman ediň. Baryňyz meniň diýenime ediň. Baryňyz näme maňa Ittiba ediň diýip näme? Nida et diýýär, çagyr diýýär, jar et, äşgär et diýýär. We Enbiýa süresiniň ýüz ýedinji aýatynda näme diýýär Allah Tagala? We ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Ýagny seni älem jahana näme? Rahmet edip ugratdyk diýýär. Taýyp, bul aýatlardan delil Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemme kişä ugradylandygyna we hiç bir kes, beý diýilse Muhammediň ümmatynyň gürrüňi edilenok. Ýewreý, hristianam öz dininde galmaklyk bolanok şu wagt. Ýewreýlere-de, hristianlara-da, mejuslara-da, şaýlara-da, hemmesine yslama girmeklik parz. Düşündiňmi? Islese öz dininde galybilýär diýlen zat ýok. Girensoňam, islän zadyny edip, islän zadyny etmän bilýär, ýok. Taý, şaýlaram näme üçin goşduk ýewreý-hristianlar, olaram yslama girmelidik? Şonuň üçin bilmeli, şaý musulman däldir, oglanlar. Eýranyň şaýlary, Yragyň şaýlary, umumy şaý mezhebindenmi, şo musulman däl. Ýewreýlerden, hristianlardan hem erbet. Düşündiňmi? Ýewreýlerden, hristianlardan hem näme? Erbet. Näme üçin? Bir ulamalardan soradylar diýe. Öňem biz ýalak biri şuňala jemgyýetiň içinde ýewreýlerden hem hristianlardan hem şaýerbet diýende Bir sorag beripdi, nädip, şaý özüne musulman diýse-de, ýewreýden, hristiandanam näme, erbet bolubilýä diýende, erbetligini aýdaýyn diýipdi. Ýewreýlerden, hä, iň gowy adam kim diýip sorasaň, näme diýýäler diýýä. Musaň eshaplary diýip jogap berýäler diýýä. Düşündiňmi? Hristianlardan iň gowy adamlar kim diýip sorasaň, näme diýip jogap berýäler diýýä. Isaň eshaplary diýýäler diýýä. Şaýlardan näme, Iň erbet adamlar kim diýip sorasaň näme diýerler diýýär? Muhammet pygamberiň ashabalary diýerler diýýär. Düşündiňmi? Nämeden erbet gelip çykdylar? Iň gowy adam kim şaýylaryň içinde? Ýewreýleriň içinde Musa iman edenler. Hristianlaryň içinde iň gowy adam kim? Isa iman edenler, oňa ashab bolanlar. Şaýylaryň içinde iň erbet adamlar kim? Resulalla bilen bile din ýaýradyp, oňa el berip, näme, iman eden adamlar. Şoň üçin saýlar näme diýýär? Muhammet pygamber ölen soň sahabalaň bary murtet boldy, kapyr boldy, diňe dört sanjak imanda galdy diýýärler. Şeýdibem şu güne çenli öz münberlerinde, näme, Ebu Bekir, Omar, Osmana, Aişe enemize, Hafsa enemize, beýleki sahabalar gargyş etýärler. Şoň üçin şaýlar musulman däl, şaýlar kapyr. Şoň üçin Eýrana söwda gitýänler, olaryň näme, damak çalan zadynam iýibilmeýär. Olara gyz bermek, olardan gyz almak dürs däl. Namazlaryna uýmaklygam bolanok. Essalamu aleýkum diýip, salam bermegem bolanok. Taýýyp, indi hadysda näme diýýär? Jabir ibn Abdullah radallahu anhu rowaýat etýär. Pygamberimiz näme diýýär? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli diýýär. Bäş sany zat berildi maňa diýýär. U'tytu, berildi maňa bäş zat diýýär. Menden öň hiç bir adama şularyň birem berilmändi diýýär. Ýani pygamberimiziň hususyýetleri şu. Pygamberimiziň näme? Pygamberimize bir aýratyn Allah tarapyn berlen zatlar. U'tytu, diňe maňa berildi. Lem yu'ta, u'tytu hamsen, bäş zat maňa berildi diýýär. Lem yu'tahunna ahadun qabli, menden öň şu zatlaryň hiç biri hiç kime berlen däldir diýýär. Birinjisi näme, Nusirtu bir-ru'bi mesirata şahrin diýýär. Näme, bir aýlyk ýoldan, mesirata ýol, şahr bir aý. Bir aýlyk ýoldan diýýär näme, gorky indirip kalplaryna kapyrlaň diýýär. Ar-ru'b, gorky. Allah maňa näme, ýardam berdi diýýär. Ýeňdirdi diýýär. Ýagny pygamber, hä, yslam goşuny bir kapyr ýurda çozjakmyş diýlende, musulman goşuny, hä, pygamamiň goşuny şo ýurda ýetmeklige bir aý galanda näme etýä? Eýýäm teslim boldular diýýä. Alla olaň kalplaryna gorky saldy diýýä. Şoňňalak maňa aýratynlyk berdi diýýä. Ikinjisi näme? Wa ju'ilat liyal ardu mesjiden wa tahura. We ýeriň ýüzüniň hemme ýeri maňa näme, mesjit bol, näme, mesjit edilip berdi diýilýär, diýýär, we topragyna suw tapmadyk ýerimde, teýim edip täret almaklyga rugsat berdi, diýýär. Gaý, bu diýdigi näme? Öňki pygamberleriň ummatlarynda, öňki pygamberleriň döwürlerinde namaz üçin bellije bir ýer bolardy. Şol ýerden başga ýerlerde namaz okamak bolanok eken. We suwdan başga-da täret almak bolanok eken. Emma maňa näme etdi diýýär Allatagala. Nirde namaz geldi, şo gelen ýerinde namaz okamaklyga maňa, ýa islän ýeriňde mesjit tutmaklyga maňa Alla rugsat berdi diýýär. We suw tapmadyňmy, ýeriň islendik bir düzümine näme teýim täret etmekligiňi rugsat berdi. Dagda bol, düzde bol, gyrda bol, he? Nirde bolaý, ýeriň düzümindenmi, kül bolsun, gum bolsun, çäge bolsun, sement bolsun, hä, hek bolsun, ýeriň düzüminden, islendik bir zat. Hä, suw tapmadyk ýeriňde, şo zat tapyldymy, bismilla diý-de näme, iki eliňi ýere ur-da teýim edäý diýýär. Näme teýim, tärete ursgat etdi diýýär Allah Tagala. Şoň üçin hem näme diýýär, Fe eýýuma rajulin min ummeti. Islendik bir adam diýe meň ummatymdan, fe eýýuma, islendik rajulun bir adam diýe meň ummatymdan, fe eýýuma, islendik bir adam meň ummatym diýe, edrakethus salat, nirde ýetse oňa diýe, edrakethu, nirde oňa ýetse diýe namazyň wagty diýe. Ha, nirde oňa gelse diýe namazyň wagty, fel yusalli, arkaýyn okabersin şo ýerde diýe. Üçünji Pygamberimize aýratyn berlen ýeri. Wa uhillat liyal ganaim. Maňa oljalary almaklyk Hä, müjähitlere paýlamaklyk näme halal edildi diýýä. Olja näme, musulman kapyr uruş etýä. Musulman ýeňse näme, şo ýeňen ýurdunyň hemme zady musulmanyň mülküne geçýä. Erkeklerini isleseň öldürýäň, isleseň galdyrýaň. Öldüreniň näme, dowzahy käbir galdyranyň saňa gul. Isleseňem azat etýäň, yslamda doganym. Gyz-gelni gyrnagyň, islemedigiňem äkitýäň, satýaň, ulanmadygyňam, maly-emlägem saňa näme olja? Şu zatlaryň hemmesini maňa ulanmaklygy halal etdi diýýär. Wa lam tahilla li ahadin qabli, menden öň hiç bir pygambere-de olja ulanmak haramdy diýýär, halal däldi diýýär. Öňki ummatlar näder eken? Bir ýerini basyp alsalar, basyp alan zatlaryny, hemme mallaryny üýşürmeli eken, asmandan ot gelip ýakýan eken, almak bolanok eken, düşündiňmi? Emma Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala ufkat berdi. Tayyip. Dördünci nama ve u'titu eş-şefaata. Nama Maňa en uly şefagat berli diýär. Şoň üçin kıýamatda näme? En uly şefagatçy kim? Pygamberimiz näme sallallahu aleýhi we sellemiň şefagaty. Hatda näme pyga jenneti, ha jennetileň jennete girmeklik üçin hem şefagat gerek. Düşündüňmi? Jennetileň hemmesi jennete barýar. Resulallah Allahdan şefagat diläp, doga edip, jennetiň gapysynyň açylyp, Ylymdan bisowat nadan adam. Biz şefagada-da ynanýarys. We Alladan şefagadam dileýäris. Ýöne kimden? Alladan dileýäris. Düşündiňizmi? We Alladan şefagat dileýäris. Eý, Allam diýýäris. Biziň, hä, sogaplarymyzyň näme egsik gelip, günälerimiziň artyk gelen wagtynda, bizem Pygamberimiziň ýa başga-da bir şefagat etýänçiler näme? Şefagadyna biz mätäç bolsak, bizi şolaryň şefagadyna mahrum etme diýer. Şolaram bize şefagat eder ýalyk izin ber diýer. Düşündiňizmi? Emma ol şefagaty inkär etýärmiş. Ol batyl gürrüň. Bäşinjisi näme? Ve kânen nebiyyü yub'asu ila kavmihi hassa. Ne bize degişli ýeri şu hadysyn. Ve öňki um öňki ummat pygamberler diýe diňe has aýratyn öz näme kowumlaryna, tirelerine, milletlerine ugradylardy diýýär. Wa bu'istu ilen-nasi ammeten. Emma men adamlaň hemmesine, arabyna, ajamyna, agyna, garasyna, ynsyna, jynsyna, baýyna, garybyna, hemmesine deň derejede pygamber edip ugradyldym diýýär. Bu hadys iň dogry hadys. Buhary, Muslimde gelen hadys.